صحيح قلوبنا محمد صلوا على على قلوبنا محمد الحمد لله الذي مصنوعه فوق العلا القادر الفرد الذي مخلوقه تحت الثرى عيني عمى من عبلتي قلبي قسى من شعبتي عمري فنى من غفلتي يا ربنا يا ربنا صلوا على بدر صلوا على نور الهدى صلوا على عين الورى أعلى النبي المرتضى صلوا على أصحابه صلوا على أتباعه صلوا على يكون العمل قد فاتني حسن العمل قد جاءني رفض الأجل أين الابكى أين الابكى ثبت لنا أقدامنا ثقل لنا ميزاننا فاغفر لنا عصياننا يا ربنا يا ربنا مظهر سر سبحان الذي أسرى محمد مصطفى راس العراق Evliyi bilmek emmâ evhâ Mahmud-u Murtaza ra salavat Sahib-i mekam mekabe kavseyn evhebna Resul-i Kibriya ra salavat Emmâ ba'du el evvelu Allah Vel ahiru Allah Vel zahiru Allah Vel batinu Allah الله سنعينه في الدارين الله فمن كان في قلبه غير الله فأصله في الدارين الله جل جلاله وعم نواله ولا إله غيره أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما ادراك ما ليله القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم الجليل الجبار تبلغ رسوله النبي الحاشمي العربي المكي المدني المحتار آية جليلة معنى بالمزن مقدم Ne sultanımız sultanı enbiya şefi'imiz ceza Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin üzerine getirdiğimiz ve getireceğimiz salavat-ı şerifelerin fazayili hakkında bir hadis-i şerif nefri beyan edelim. Nadede dualar edelim. Ola ki Rabbimiz Teala ve Tekaddes Hazretleri şu mübarek Kadir Gecesi'nde ettiğimiz dualarımızı Yerge-i İzzetinde ahseni kabulüyle makbul eyle. Amin. affeyle. Amin. şöyle cami şerife, bütün bilad-ı İslamiye'de sıkı sıkıya dolduğumuz gibi Fahri Kainat'ın Firdevs-i Ala Cenneti'nde böylece Rabbim bizlere haşi cemreyle. Amin. zatın sultanı olan Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz bana salat gönderenlere, bana salavat-ı şerife okuyanlara Cenab-ı Hak sırat köprüsü üzerinde bir nur ihsan eder. Ehli nursa ehli nardan olmayacağı bellihidir. Bana salavat-ı şerife getirenlere Halid-i Zülcelal bir bu ihsan eder. O gurbu olan kimseler ehl-i nardan denir, cennet değerli onlar. Allah dilimizden kesmesin. Amin. Beyti şerifini tavaf ederken birisi daima Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem okur. Tuttu dedi kardeşim buranın yedi tavafında yedi duan var niye o duaları okumuyorum da habire salavat-ı şerife okuyorum dedi. Benim gördüğümü sen görsen sen de salavat-ı şerife okum dedi. Ne gördün sen? Babamla beraber hacca geliyordum. Babam hastalandı. Babam hastalandı. Çok nefes. Sonra fakir biraz düşsen. Hiçbir malın kalmasa böyle bir yetmek üzerine farz evvelden fark oldu. Oğlumu geleceğin, kızını çıkaracaktın, şunu yapacaktın, yalancı manalarla kaldın. Sonra da akillere düştün. Yürüyü yürüyü gitmek üzerine bak. Yani, istersen Diyanet'e yaz, istersen Müslüm'den sor, kimden sorarsan sor. Bu böyle. Çünkü namaz ezan okununca farz olduğu gibi hacca gidecek kadar para eline geçti de gitmedinse indallah mesulsun. Resulsün. Haccım tamam ya Rabbi, geç bunu. Altıncısı, abdestten veya husulden sorulur. Abdestini tamam alır mıydın? iyi yapar mıydın? Dünkü haber verdiğim gibi husul yapar mıydın? Yapardın. Huslun tamamdı. Abdestini de girdiği yerinde alırdın. Kıbleye dönerdin. Mustafa'yı yıkardın. Ağzını yıkardın. Yüzlerini medeniyetinden, kulaklarının şağından, boğazının altından yıkardın. Dirseğimde yukarıdan sığar, dirseğimle beraber yıkardın. Başımın dörtte birini mesk ederdin. Kadınlar gibi suya vurmayla bu mesk olmaz. Kadın olsun, yerli olsun, eline suyu alıp dökecek, böyle geriye de dökecek. Elinin tüm ıslanını dörtte birini mesk edecek, böyle aşağı yukarı sürmekle yeni adetli saç sahipleri saçını daradığı için böyle sür verdiğinde şurada bir parmak saçı yıkamış olduğundan katiyen abdestleri caiz değil. Abdest olmaz, onunla kırılan namazda namaz olmaz. Bunu iyice bil. O bozulursa bozulsun aşağı sınanacak, yukarıya sınanacak. Ders olacak çünkü o saçlar. Anladım efendim. Daha yedinci abdestim değil, iyi, değil. geç bulun. Yedinci sual. Zulümden sual edecek. Kimseye zulmettin mi? Allah'ın mahlukuna zulmettin mi? Zalimlerden tat alıcı miskinler arkasından, zalimlerden hak alıcı miskinlerin kuvveti gel. Elem ta'lem bi enne zulme aru, cezâ zulme indallahi nâru, velil mazlumu fil cenneti dâru. Kerisbanikinden yahu. Hiçbir acayip yok. Öteyende pek uzun geliyor. Şöyle ayet-i celliye binelim. Açın bir aşkına. Evet. الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر Muhakkak biz azim zişan, Kur'an-ı Ali, Ali olan o büyük Kur'an'ı bir gecede indirdik. Kadir gecesinde indirdik. Yani cehalet karanlıklarından, cehalet zindanlarından insanı kurtaracak yollarını bildiren Kur'an biz Leyle-i Kadir'de imzal ettik. Leyle-i Kadir'de gönderdik. Cehalet aranlığı zindandı. Nasıl zindanı güneş böyle parçaladı da mahvetti de gündüze kavuşturdu. Muhammed Aleyhisselam olunca, Kur'an-ı Kerim gelince dünya zindandan kurtuldu. O sevgili, o mahrum alim, Allah'ın sevgilisi, cariyari isim, diri diri kızını yere gömerkene sağlıkız. Yani baba ben nereye götürüyorum gel dedi. Terbiyesizliğimiz yok Babam kazakana yüzüne toz bulaştı. Yüzüne toz bulaştı babacığım diyor da daha zerre kadar misafir diyor. Burayı niye kazıyorsun baba dedi. Senin gibi kahkılatacağım, ümmeteceğim onun için kazıyorum. Hoca Hazreti Ömer, çocuğu kavalamaya başladı. Şeylerde de gördünüz ya, müsamerelerde de, de görüyorsunuz ya, nasıl gördü de alt üstünü kapadı, şöyle üstüne toprağı, kirli kirli diyor. Hayatımda bunu hiç unutmam diyor, ciğerim, hiç dünyada, baba diyor da diyor, ona cehalet karanlığı zerre kadar acıyı, zerre kadar acımıyor. Zerre kadar acımıyor. Bu karanlıkları için Kur'an-ı Kerim. Ebu Cahil torunlarından, torunların şerrinden bizi korusun. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın önünde Ebu Cahil hep topladı daha Umar'ın tarih kızı halinde suçu halinde topları onların faaliyet çığırındır. Çığırdılar. Ya Ömer dedi. Sen gibi bir pehlivan zamanında Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bu demez ya Muhammed ejderhaya dönüp geliyor dedi. Beni Erkam'ın evinde toplanmışlar 38-39'a bari olmuşlar. Bunları senin gününde de yumuna alamazsan bunlar bizim evvâhu ecdat dinimizi yıkacaklar dedi. Bizim bu tasarına daktırmayacak bunlar dedi. Çünkü o güneş doğdu. Hazreti Ömer şişti. Ortumunu kapattılar. Yeni ben geleyim, Muhammed'i esir alayım, tek tek karşımızda kırayım dedi. O ilkelendi mi, tüyleri, tüyleri elbisesinden dışarıya çıkardı. Hazreti Ömer yürürken böyle heybetle giderken yolda Muayyin isminde iman eden birisi rast geldi. Nereye giden böyle ya Ömer dedi şiddetle, tüm şiddet. Muhammed ileri isim alacağım. Muhammed ileri başındaki olanları da öldürmeye gidiyor dedi. Diyecek işin peşine düşmüşsün. Gücüm yetmez dedi. Gücüm yetmez, bu işi başaramam Burhan sen de imanlısın dedi. İlgi seni götüreyim, bana rız dağı veriyorum gibi yakasını tuttu. Tuttuğu zaman dedi ki bir ben mi iman ettim, kız kardeşimle enişten de iman etti dedi. Yani o ülkesini almak için öyleyse git ki kız kardeşimi bir götüreyim de sonra Muhammed'i götüreyim. Dedi de kız kardeşimi eline döndü. Hatta isminde birisi onlara Kur'an talim ediyor. Kur'an okuyordu. Taha ve enzelna aleyken Kur'an dedi keşka Ayet-i Celile'si nazil oldu. Onu yemleniyordu. Kapıya da dayak verirler. Ömer gelmesin diye. Herkes Ömer Bukhari'den kimseyi görmüyor mu? Zındanla dünyayı Kur'an-ı Kerim açtı dünya. Allah-u Teala Hazretleri bizi Kur'an-ı Kerim'den ayırmasın. Amin. başka memleketlerde de bulduk. Devlette vaaz verdim, Müjde'de vaaz verdim, Adana'da vaaz verdim, Erzincan'da vaaz verdim, İstanbul'da dahi yedim, gök duyuyor yedim. Bizim çocuklar bize kalkmış kalkmış, gel içeriye. Huzurumuzu falan bir yerde bulmadılar, bir yerde bulmadılar. durmaz burada. Şuradaki kurduğum bin ay, 82 seneden ayırdı şurayı gelirdi. Artık sırayı canı isteyince fakat bir içine kurduğu şimdi bin aydan ayırdı. 82 senelik ibadet etmekte daha hayırlı. Soruyorum senden. Ne geldin buraya? İki. Devam edeyim. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر Melekler, şimdi melekler, yedinci kat sema melekleri, Cibril-i Emin, Cebrail aleyhisselam içinde her emir için Rabbulanın izniyle o gecede nazil olurlar. Şimdi içimizde Cebrail var, melekler var. Sıkışanlar Cebrail'i melekleri sevemediğinden oluyor. Ruhlar ilgisiz duyun da Allah gitte bak diyor onların hallerine. Yani Leyla-i Kadir üçte bir mübarek gecedir ki bak kitaptan okuyor. O gecede semadan yeryüzüne müminleri ziyaret etmeye Ya Rabbi bunların ısıcak yediler, içtiler, oruç tuttular. 26, 27 gün oldu. Bunun ücretlerini isteyen yollar. Ha ne olursun biz de varalım işlerine, biz ziyaret edelim onları. Sen oturuyorsun ya, senin dizinin dibinde belki kaç melek oturuyor. Sıra hocam? Onlar ismi latiftir. Şuraya şu elektrik gibi yüz bin tane koy, ziyası sızdığı gibi onlar ziya olduğu için sığıyorlar. Görüyor musun? Melekler de içinde içimizde şimdi. Cebrail Aleyhisselam da içimizde. Bütün camileri dolaşıyorlar böyle. Bakıyorlar üzerimize. Elhamdülillah ağızlarımız sende, gözlerimiz sende, gözümüz Allah'ta bizim. Gözümüz sende, gözümüz Mevla'da. Bugün yakından ücret istiyoruz. Ee, bin aydan hayırlı olan Kadir gecesini bekliyoruz. Başka yerlerde cami kilitlenmez, Alevlilikler sabahlara kadar yanır. Tesbih namazı kılanlar, kadir namazı kılanlar, yüz rekat kadir namazı kılanlar, dört rekat tesbih namazı kılanlar, kaza namazı kılanlar, Allah birler, zikredenler, tenkit okullar, böyle geceyi sabahlarlar camilerde. Senin memleketinde bir iki saatte sık kişi verirden çıkma. Başka yerde bile değil. Buna makarın ulemaymış efendim, hiç inanmam dediniz. Dışarıdan bakanı ulema. İstanbul ne şimdi göreceksin? Bütün görüyor. Evvelize bazı dedik, Allah dedik biraz Allah. Bir e, polis geldi size karakollar buyurur dedi. Niye karakollar gitsin? Sen gittin ben varayım. Girelim böyle. yazışan yazanın kusura bakma. Açtılar radyoları hem Ankara hem de İstanbul Allah diye yitiriyor. Allah diye var. Bu bunu dört köşe yedi yıldır Allah diye çığırdığı Onların hürmetine yarabbim bizi de affet ya. Amin. Sıkıştırma ya. Amin. Sıkıştırma. Ey güzel. Yani Leyla-i Kadir müjdetini mübarek gecedir ki o gecede semalar yeryüzüne müminlerin ziyaret hükümlerini ziyaret ve istiğfar etmek üzere Cibril-i Emin'le beraber melekler dünyaya ve ahirete müteallık her emir için Rabbularının yüzüyle giderler. Ehli imanı ziyaret ederler ve yeryüzünün ibadetlerinin, abidlerinin ibadetlerini seyri temaşa ederler. Müminleri ziyaret eden cibril Emin melekler keşke biz de melek olmayayız da insan olayız derler ve şöyle bakarlar. kimsi tesbih namazında birini almış, böyle Sübhane, Sübhanallah, Elhamdülillahi ve la ilahe illallah, Allah'a ve la havle la kuvvete illa billahi alazım oluyor. Kimisi ben günahım çok diyor, kaza namazı oluyor. Kimisi Kur'an-ı Kerim okuyor, kimisi istiğfar okuyor, kimisi Allah diye geri ediyor. Onları görmeye geliyorlar, ziyarete geliyorlar. Demek ki biz ziyarete layıkız demeyiz ki sen. Sen müminsin, müteddiktirsin, kırk damadan iman doğusun. İnşallah bu imanla ölür, cenneti alayı buluruz inşallah. bulurum. inşallah. İyi dinleyelim daha. Selam hiye hatta netla'il fecir. Selamettir o gece. Gün doğuncaya kadar. Kadir gecesi benimli değil, 20'den sonra tek gecelerde bu gece sabaha kadar bir afat olmazsa mutlaka kadar selamet yaşar bu gece. Allah ona selamet verir. Bu meleklerin selamıyla da dolar yeryüzü. Esselamu aleyküm aleyküm dinler. Rabbimiz mübarek olsun. Yalnız insan insana demez. Bütün melekler de böyle. Hem dua ederler hem tebrik ederler. Allah'ım bizleri de tebrik edilsin. Amin. Selametle o gece gün doğuncaya kadar yani Leyla'yı Kadir müminler için hayır ve selamettir ki müminler yer olmaz. Bu selamet sabahın zuhuruna kadar devam eder. Sabah bitene kadar devam eder. Kur'an-ı Kerim nazil olan gece bu gece Taha surasıyla Hazreti Ömer'in dilini düşen gece bu gece. Allah şefaatlerine naildir ya Kur'an her okumuşta ruhan, zevk duyulan, hiç usanç girmeyen bir kitab-ı kerimdir. Öyle bir kitab-ı kerim ki insana hiç usanç girmez. Hoca efendim, elhamın yerine bir onu başkasını oku tereddütte canım, başka ayet oku, usandım diye işi duymadım daha. Bilgi öyle oluyor hocam, Allah kelamı olduğundan doyulmaz. Hocam, hemen Rasul'ün diline başka bir ayet oku. Vallahi lezi la ilahe illahu yerine başka bir ayet oku. Olmaz yavrum diye hoca. de ilk hep olmaz. Hiç okumuşta aynı aydın tadı var Kur'an-ı Kerim'in. Hiç kimseye daha korsan şiirler. Allah'ımız bizi Kur'an-ı Kerim'den ayırma ya Rabbi. Kur'an'dan birkaç kere söyleyin de elini alır gibi yetmeden eli müzeyyen olsun, oğlanlarını okur, kızlarını okur, aileni okur, kendini oku da elin aklı olmasın, elin güzelyen şey Kur'an-ı Kerim eli olsun. Allah öyle ilgi etmesin elbisi. Kur'an bir köyü bir kucağı değil, ilk are bir dünyayı idareye tabi ve tefid bir kitabı Bir de köye, bir Türkiye'ye ne değil, dört köşe yedi iklima yetecek kadar Kur'an-ı Kerim'in idaresi var. Kur'an ömründe bazıları rukuğa indirmiş, 71 asıl ondan üç tane kalmamıştır. Bütün büyükler önünde rukuğa eğilmiş. Bu belgeler, sen Muhammed'in akrabası olun, git de buna söyle, gel şu iman iddiasını bıraksın da tutumuzdan sayemizden bizi savunmasın, hep bir bir, hem onlara vaat de ki, ya ben olmaz dersen senin memleketimizde ben ilerim. istersen en zengin istersiz alalım. Zengin olman istersen para toplayan çok en zengin ister o. Yani şu İslam davasını bırak rica ederim diye. Yani böyle söylenir. Böyle söyleyince Muhammed Aleyhisselam اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الرَّحْمَنُ عَلَّمَ خلق الإنسان علما ببيان الشمس والقمر بحسبان titremeye başladı. Akrabalığınızın hakkını daha okumak yani dedi. Akrabalığını seversen dedi. Ağzını kapalı Peygamberimizin kalktı gitti. Onu gönderen Ebu Cahiller, şeydeler, Ebu Lehebler de bekliyor. Gelmedi, evine dolu gitti. Vardı, ya niye gelmedin dedi. Bana artık olsun bir şey okudu, siz sıkır diyordu siz esatî ibret diyordunuz, evveti satırlar diyordunuz, o şiir diyordunuz. Vallahi hiçbirine benzemez, o Allah kelamı. Az kala iman ediyatlıdır. İman ediyatlıdır. İman etmez de vücudum böyle titremeye başladı, akrabalığını seversen dur dedim de öyle durdurabildim diyor. Kur'an-ı bu kardeşim. Sen dokundurmuyorsun, yavrulardan yavrulardan Kur'an-ı Kerim dürrü yektündür, incilendi müminlere hikaye ediliyor. Kur'an-ı Kerim, Kur'an mucizdir, okuyan daima acizdir. Bazı elhamda da yanlıştır. İnsanlar aciz, Kur'an mucizdir. Dinle, Kur'an dünyada şahi, ahirette şekiyettir. Dünyada Kur'an şifa gelir. Ayetel kürsüyü bol oku, avcuma yüzün, vücuduma çal, hastalıklı izinden uçan bile, ahirette de şefaat bile. İki şey şefaat bile. Birisi Ramazan. Ramazan ayı Celil Bosna'ndan Ya Rabbi bu benim için, senin için aç kaldı, su içmedi, ekmek yemedi, müsaade et, bu korku sırattan geçmeyi, ben sırattan geçineyim. Kur'an geliyor. Ya Rabbi bunu okumak yüzünden başka işlerini bıraktıydı. Ya şefaati değil cennete girsin. İkimize de izin veriyor diyor. Oruçla Kur'an şefaati cennete götürüyor. Hadis-i şerif bu. Daha okuyor. Ben koymadım, sen koyuyorsan inanma. Kur'an kalbe safa, ruha rakahdir. Kur'an enfazı teşkiye ve tedavi eder hastalıkları size şifa verir. Kur'an'ın kovduğu bize hiçbir zaman felah bulamaz. Kur'an kovmuşsa, Kur'an sen boşadığın aileyi geriye almışsın, üçten dokuz yıl, üç desen yine üç demekte düşer o, onu geriye aldın, sen camimize gelme, sen İslam dinini terk etmişsin. Terk etmişsin.